بسم الله الرحمن الرحيم أنا الفقير أنا الفقير أنا الفقير Islamski davetski servis online Studio Dino أنا الفقير إلى رب السماوات kulturnom centru danas eh, predavanje eh, nakon predavanja ono su se slike eh, slike poslanikove džamije tačnije onaj dio gdje se nalazi kabur poslanika sa sena pa sam i u nekim kućama vidio islamski, te, te slike koliko je ispravno držati kakvih je taj prostor prikazan na slici kabur sam ne sam kabur nego one rešetke ovo ne sam Nema, to nije slika, znači nije čak bio kabur. Sad kao se ljudi klanjaju kabur i tako dalje, ne su da neko ovaj, tako nešto čini, ovaj, eh, u stvari sumnjam da neko tako nešto čini, ali u svakom slučaju eh, to nije lik. Ali je lik, lik je zabranjeno. Svako je čovjek uslikao prirodu i negdje su uslikali mezari, to je prirodi bilo slika na zidu, to nije sveta inšalada, to nije, to nije ona klasična slika sa likom to više pripada prirodi, tako da je to inšalama da to nema smetnja ako ovdje. Ako kad uzmemo džavnje, klanjamo dva rekata, ona, tehidu mjesto, četiri posle na kratko izađemo slučajno iz džavnje, pa se posle vratim, recimo nekoliko sekundi sam, da trebam ponovo klanjati dva rekata ili... Pa ako se ti, ako ste izlasti ponavljaju često, onda ne treba. To je bilo opterećenje za čovjeka. A mi za čovjek nešto radi u džamiji, i izlazi napolje po materijal. Kada dođe da klanja po dva rekiata. To je sigurno trećenje za čovjeka. No međutim, no međutim ovaj, ako čovjek izdje jedan put, to mu se desi i ponovno se vrati, inšalav teala da, ako klanja, da mu je bolje. Neki su naš šehovi govorili da treba čovjek klanjati, jer to je izlazak. Dok si izišao, izišao, Ali eto, ako bi čovjek izišao jednim dijelom, a ostale noge i ta u džami, pa neskim probolje, vratio se, išao da bi mu se čovjek ne treba klanjati ima li umrli koriste toga da mu se kurban zakolju u njegovu ime ima inša Allah ima, a ne u njegovu ime ne u njegovu ime, nego u ime živog jer za nekud je se kurban mrtvom kurban je oboje za živom, a ne mrtvom ali čovjek koji kanje kurban neka kolje kurban za sebe i za svoju porodicu kolje za sebe i time nije ti i babu, i mamu, i sve tako je dozvoljeno, jer tako je došlo hadisima da to može, znači da se e, kurban i za žive i za mrtve u smislu da bima i za one koji su preselili tako Allah u poslanih sa osvijem radio u svakom slučaju kurban ne može ovaj ne, ne, ne treba ga klati mrtvima posebno jer to nije bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme niti njegovih ashaba što je zakori za sebe i nije ti nekoga koji je bio njegove familije koji je preselio imaće ako Bog na nagradu od toga djela jest ovdje je bitno bitno da, da čovjek se vraća da čovjek se vraća na sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme da gleda šta su i da gleda šta su šta su ashabi, šta su prve generacije radile. Jer ne može biti dijelo nikako da je u njemu hajr, a da ne možemo naći potvrdu u praksi prvih generacija. A to je čovjek obaveza da voli ono što su praktikovale prve generacije i što je došlo od poslanika sa osrem, a obaveza mu je s druge strane da mrzi sve ono što je došlo i što je ubačeno u vjeru od domotarija. Jer se jedino, znači, vjera može sačuvati putem sunneta i putem praktikovanja sunneta jer kada bi svaka generacija sunet izmijenila za koliko zrnog rušice ne bismo za određeni period imali ništa od vjere. Znači sve stoji zapravo. Pa je tako čovjek obaveza da voli sunnet i da voli sledbenike sunneta. Da voli muslimane koji slede sunnet. Kaže Ibn Omar radijallahu anhu kada bi došao pred Allaha Žešano sudnji dan sa brdima dobrih dijela a, ne, a imao ružno mišljenje prema nekome od muslimana, pobojao bi se. A kaže, kada bi došao bez ti dobri dijela, a imao lijepo mišljenje o braći muslimanima, kaže, ja bi očekivao, ja bi očekivao da će moj gospodar oprostiti. Pa je zaista lijepo mišljenje o braći muslimanima koji praktikuju sunnet je jako bitna stvar. To je stvar koja uveziva, to je stvar koja uveziva muslimansko društvo i čini i braćom. A vi znate da je poslanik sa osam u Medini, što je prvo uradio, to je bio da je pobratio između muhađira i ensarija jako bitna stvar da pa jedno znači društvo ima te zdrave odnose Allahu te ala znači, Ova praksa ovdje u ovim većini džami, ako ne i u svim možda, da se nakon e, namaza, svakog namaza, nastane ono rukovanje, selamljenje, svak se svakim ceremonije. Da. A sad kako je to ostatno na tome, da to se može praktikovati? Pra, da se rukuje ono da se... No, svak se svakim se selamljenje, svakog namaza. Stanu u krug pa idu pa se rukuje. Ja, jesno ja samo pitam da klanjaju poslaniku sa osvajem džami na hađu ili u Mekki. Kako bi to ljudi izveli taj po njima sunnet? To je novotarija bez imalo sumnje. Dva muslimana se rukuju kad se sretnu. Ili kada ih nešto rastavi. Tada se rukuju. No međutim da se samo da samo ovaj da se ljudi rukuju da stanu u krug to je novotarija bez imalo sumnje. Na tu novotariju ukazuje šeh Ibn Baz i druga ulema savremena. To nije bilo poznato do ovoga vremena dovedeno u ovome vremenu, znači da se rukuje, ne treba čovjek da se rukuje. Ako čovjeka nije pored sebe izgavio dugo nakon namaza, pružiš mu ruku i rukuješ se. Ne zato što je klanjao pored tebe, pa nakon namaza se rukuješ, nego zato što ga nisi dugo vidio. Ili ga zagrliš i sliš o tome. No međutim, da čovjek se rukuje samo nakon namaza i da viće Allah primio odane od tebe, to nije sunet poslanika, sallallahu sveme, niti sunet njegovih ashaba. To je uvedeno u ovome vremenu, nije bilo poznato ranijim generacijom. Šesto, ovaj, u vezi kurbana, znači običaj kod nas, kad ljudi prave kuću i na kamen temeljac zakolju kurban i plus ona krv kurba, ono po, od kurbana po temelju se eh, ovaj postavlja. Krv, krv je po konsensu učenjaka nečista. Pa nemoj, nečist, nemoj sa nečiste zalijevati svoj temelj. Zalijevaj to sa nečim što je čisto. A i alkohol je nečist. Po većini u leme. A, ima ovaj, kurban da se kolje zalijevati? Nema nijet za temelj. Nema nijet za temelj, pa. ima nijet, ima nijet da nahraniš ljude. E? Kada se pokriva kuća, kada se temelji kopaju, neka ti nijet bude da nahraniš ljude, da nahraniš ljude koji rade. I to negdje tamo zakoriješ daleko od temelja i tako da to nema nikakve veze s temeljima. I bojim se da ljudi, da ljudi u tim stvarima imaju, imaju bar oni, oni, oni boja koje su vezane za paganstvo. Da čovjek ako zakolje, da, da će to biti kuća čvršća na boljim temeljima neće biti kuća ništa čvršća nego će biti ovaj a vrijednost te kuće bit će onoliko koliko vrijedi njena porodica koja živi u njoj tako da treba ljude neka ljudi kolju ali no, međutim neka to kolju daleko od temelja neka bude daleko od temelja i daleko od kuće krova jest ovo samo da se nadvežem ono prije ako recimo slučajno nekad ostanemo do kraja ono dok oni završe završe I oni sad krenu s to selame, smijeli ponekad da se znači... Ko ti pruži ruku, ti selame, ne mojde biti ruke. Ponekad je bidat, na primjer. Ti džumom sjediš i čovjek uđe i kaže selam aleikum. Šta ćeš uraditi? Pružiš mu ruku. A ne ješ reći aleikum selam. Ne ješ reći aleikum selam. Nego ćeš mu pružiti ruku. I u ovom slučaju ili samo za džumu? Ne, ne, uvijek i za džumu i za ovu. Pruži čovjek ovaj, osim u namazu. U namazu mu nešto pružiti. Ovaj, ali kada čovjek dođe, Kada čovjek dođe pruži ruku salamu, ali posle namaza pod alejkum salam i tako dalje. Jer jedne prilike jedan je čovjek stari pružio čovjeku jednom, jednom našem bratu. Kada je pružio ruku salamu alejkum posle namaza, to je kod u arapskom svijetu običaj. I ovaj gleda u njega ovakvu ruku kaže to je kaže bidat što ste uradio. Kaže moj čovjek dobro kaže, ovo ovaj je kaže bidat što sam ja uradio. Ja kaže priznajem da je to bidat, ja nisam znao. I kaže to je propust. I kaže to je loše djelo. Ali znaš li kaže da je tri puta gore slomiti srce brata muslimana i osramotiti ga od ovoga što sam ja uradio. I zaista je tako. Ako ti pruži, pruži ruku. Ako pojasni mu propisi, tako dalje. Možda njega tako uči. Nekoga uči tako. No međutim, da čovjek, da čovjek neće da se rukuje i tako dalje, to je pogrdno. I ovaj, jer to izaziva veći razdor među ljudima, ovaj, a znači ovaj čovjek koji je nije ničim to izazvao. A nekako mu razvoje salam, on je dužan da, da, da otprimi, a ne smeta da ga, da ga upozori i da mu kaže na ovaj propis. To je srećeno da možda i zas prije nego što ne znaš. U svakom slučaju, ako čovjek treba doći u situaciju da se ide da rukuje jedan, drugi dolaze, onda bolje čovjek da se okrene ili da ostane negdje sa strane, malo u džami, nego da ide, nego da ide znači, isto kao čovjek koji treba učiti ezan i uzeti nagrode za ana. I nakon toga moraš biti mojizin do kraja. Kaže mu, nemoj učiti ezan. Neka uči neko drugi ezan i neka zikri nakon toga na način kako su navikli da zikre. Čovjek neće da radi ono što je zabranjeno. Ti si imao nije ti bučio rado ezan, no međutim nakon ezana to te obavezuje da činiš stvari koje su zabranjene šerijatom, koje nisu došlo su neki poslanik sa ovim badetima, onda radije neće činiti te stvari, ali neće, znači, učiti ezan i onda neće dalje da zikrim pa napravim zbrku, znači u džematu ne treba ni to raditi. Znači, treba sačuvati sunnet, ali ne treba čovjek da pravi pometnju u džematu, jer jednostavno bojimo se da samo nova generacija može promijeniti ono što su starije uvele. Jeste. Deset do deset. Osam minuta do deset. Osam minuta. Znači, u našom džumatu isto desi se to pitanje za nam proučuje, a onda nije nikakav problem, onda neko od njih nastavi dalje, onda kutne se samo za nagrada, samo za ezan. Talafir, odlično. Ako može, on prušta ezan i nakon toga neko preuzme... On preuzme, bez ikakvih problema. Ah, talam, fino. Prouči ezan... Ali i kamet, ne, ne, ne i kamet. Uči kamet, Oni od, samo ezan i to je to. Uči kamet kako on uče. Učenje i kamet, na način kako naš Amir uči je ispravno i došao vjerodostojem Hadisu. Hadis učenje kameta kratkog, što mi kažemo kratkog, je jači malo. A međutim, ovaj hadis je ispravan, vjerodostojen hadis. I zato ulema kaže da je lijepo da se praktikuje ovako i ovako. Ja sam bio kod neke učenje kao šeha Albanija, koji naređuju ljudima da uče ezan, da, u stvari da uče i kamet, ovaj dugi kamet. Uče dugi kamet, je stvari sunneta. Je sve što došlo u sunnetu poslali. Na primjer, dova, subhanak Allahume bihamdik, dova su, koja se uči dova dova ulisti vtah dova na početku namaza subhanak Allah ovaj, ona je došla sa nekoliko različitih puteva ali svi slavi najispravnije je to da je storije čomara ali mi to praktikujemo zato što došlo više puta pojač, ali kažemo može proći. Dok dova Allahume ba'id beni u venehal ta jajku Buhari kod muslima. Dova je bubetra. Ali mi praktikujemo više ovo nego ovo. Iako ova druga vrednija dova što je kod Buhari kod muslima. No, međutim, ja sam radi sunne da se izgubi. Tako isto je ovo. Ne smijem da čovjek bude tim narodom i kad bi došao, ne treba nikako da pred njima uči kamet kratki. Da i buni. Ako je nešto ispravno, alhamdulillah, uči to što je ispravno i završeno. Nema potrebe, znači da tamo gdje je šarijet ostavio široko nećemo skrišnjavati a tamo gdje je tijesno nećemo proširivati Pitao e, sam ovaj, zanimao mi ispravnost ovaj jedan brat, prije neki dan. Ovaj, na akšom, sam bio djede jedan, koji je parak, a pa međutim je bilo nas trojice. I sad ovaj djede rekao njemu kao, hajde ti mami nakon što je pručio, znam, a rekao je ostani u mihrabu do kraja, ovaj brat. Hmm. I sad ovaj, ja sam stavio sad iza brata i on, kad dok je klanio, nije dizao ruke, sklanja farda odmah posle soba, sklanja sunet odmah posle farda i onda je učio dovu sa njima i pa tiho. I sada sam spričao sa njima, on je rekao da njemu rekao jedan čovjek da, da treba tako dovu postupiti. Da ne bi stvorio smut. Što se tiče dizanja ruku, znači to ostaje sunnet, to je, to, je, znači. to je stvar ovaj koja nije spodna. Spod nije ovdje što je spojio odma sunnet za farze, to je došla zabrana da spoji. I to što je na kraju, on treba zikret za sebe, ako na kraju digne ruke da dovim. Međutim, ovaj, a, a, dova sama po sebi na kraju, znači nije prešena u sunetu poslanika sa osrem, i to čovjek treba izbjegavati, osim ako ima korist. Na primjer, da je imam, neko dadne mi da budeš imam. A na kraju namaza moraš mu dobiti. Možeš se izbjeći, ali dovu ne možeš, moraš dobiti. Šao tela da neće smetati, hoće ono smetati, ali je korist neće nego šteta u tome stvar. Što će ti moći, znači, pojasniti ljudima mnoge propise i tako dalje koji su puno opasniji od toga, a, ovaj, znači, na kraju se uradi neka stvar koja nije usunjata. Jer ovdje je stvarno stvar što mi ne odabiram. Nemaš ti džamiju gdje možeš praktikovati sunet od Elifa do ja, bez pogovora, i imaš drugu gdje moraš praktikovati nešto od bidata. Nemaš to, nego imaš to što imaš, pa ako prijatiš, prijatiš u protivnom, nećeš imati ništa. Ovdje samo gledanje u zvijezdu, je to sihar? Gledanje u zvijezdu, nije sihar, gledanje u zvijezdu. To je horoskop. Ha? To je horoskop. horoskop. Ja mislim na, na gledanje, posmatranje, korištenje čula vida. Ništa ono A gledanje u zvijezdu, smislo da čovjek, jeli, na osnovu zvijezde, to je došla zabrana. A da onaj ko, ko, ko po, po, poziva se na sazvježđa, da je od čovjeka osvanuo mu'min i kafir. Pa onaj ko vjeruje u ta sazvježđa i ko uzmao sazvježđa, on je jel od kafira. Šta je preče klanje dva suneta prije akšama ili dva suneta prije jacije, prije fata? To je isto. Uh, preče je ovdje zavisno šta se gleda. Ako se misli prije akšama, ona dva rekiata za koja Allahu poslanik sa osam rekao u hadisu kod Buhari kod muslima, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, ko želi, ovo je sunnet onako. Međutim, imate hadis da između svaka dva ezana imaju dva rekiata. To je sunnet i to bilo jače s te strane. No, međutim, u protivnom, bila bi dva rekiata, ako se misle na dva rekiata između ezana i kameta i prije akšama i, i prije akšama, onda je to na istom stepenu. Onda je na istom stepenu. Jesu. Dakle. Reci, kojim se? Ako smo bili na početni tekbir, početni fatihi su i krenemo sad na ruku i dođeš oba, ja sam dana, sad će tekbir. Može li taj tekbir koji ide na ruku za mjen početni? Može li dižem ruku? Ne može, početni tekbir je rukn za namaz. Početni tekbir je rukn za namaz, zato početni tekbir svaki drugi rukn može čovjek nadomjestiti da dođe s tim ruknom, osim početnog tekbira. Jer ne možeš krenuti namaz od pozada. Tako da čovjek kad ostavi nešto, a, mo, može to nadomjestiti ako je vađib, sehvi seš dom. Ili sunnet po ulemi koja kaže da se se, se čini za sunnet. A ako je rukn, osim početnog tekbira. Počin, kad čovjek sumnja, pazi, čovjek ušao u namaz i klanja i ne zna da li je donio opći početni tekbir. Je li ispravan namaz? Nije. Nije. Jel šubha ovdje i jeftin imaju kakve veze? Ha? Ima. Ako je jekin, onda... Dobro, nema jekina on. Ovdje šubha da li je donio ili nije donio? Kažemo ne, ne vrijedi čovjeku ne vrijedi čovjeku jer čovjek koji uđe u namaz i ne zna da li je ti ne znaš u stvari da li si krenuo sa namazom. Ne znaš opšte da li si ušao u namaz. Osnova je šta da? Da nisi. Isto koliko da abdesta. Isto koliko da abdesta. Da li sam uzeo abdest ili nisam? Osnova da nisi. Ja sjećam se, ne sjećam. Osnova da nisi. Osim ako imaju tragovi, mokar čovjek, mokra košulja, nije bio u kontaktu sa vodom. Jer oni koji se kupaju kada uzmeju abdest, oni, on najbolje vidje to na tijelu. šta je po sunetu najispravnije za žene pri, sus, e, pri susretu za sestre, ili da se rukuju, ljube, grle ili nešto drugo. Neki kažu da se to treba da se treba ljubiti po tri puta, a ne dva, šta je to ispravno? Sestre su ovdje propis kao muškarci. Žene kad setnu, ima muane kada se zagrle. Isto tako, jer to veže znači, odnose među muslimankama, kao što veže, znači, veže ta muane kao odnose među muslimanima. Ovaj, no, međutim, treba to izbjegavati kad, kad ljudi gledaju kad ljudi gledaju, ne treba to, jer to su ovaj, a, znači nisu te scene za, za poglede stranaca, tako da to čine znači na samo u džami, kada su ili, ili u, u kućama i tako dalje, a ako su vani, onda je dovoljno se rukuju, jer rukovanjem se, rukovanjem se opraštaju grijesi, pa rukovanje vredi za muškarce kako i za žene. Rukuju se, na način ne mora znači ne mora skidati rukavice da se rukuje, da se pokazuje ruka, ako već pokriva ruke, može se rukovati tako, ne smije tako Bog da. A što se tiče ljubljenja, a, došla je, zabrana je došla za ljubljenje. Muškarac ne smije, neće ljubiti muškarca, niti žena ženu. Došla je zabrana kod imama Tirmizi u njegovom sunenu hadisu, da se znači ne ljube, nego se čini mu aneka, to je da se zagrle. To je da se zagrle rukama i da priviješ svoga brata u svoje tijelo ili sestra sestru. Sestru. To je sunnet. A nije sunnet da se bodu glavama s jedne i s druge strane. Što izgleda jako neukusno i jako smiješno, još aško se radi na javnim mjestima. Ljudi se i to čime se, čime se s ovim ovdje dijelovima glava, znači samo se dotaknu s jedne strane i s druge strane. Ima u jednoj državi nispomljeno kojoj želeći da prozijamo našu braću u arapskom svijetu, oni se tako čine nosom, dotaknu nosem. To je ostalo od muaneke. Tol toliko je izaprano i preprano da je to od onoga zagrila ostalo od nosa baduta. Allahu alim. To je znači suneta. Ljub, ljubiti se neće. Ljubiti je dozvoljeno samo radi majku, radi, radi, radi ovaj, kako se zove, radi rodbinski veza i da otac poljubi ženu. Otac, otac da poljubi ovu kćerku. Kako je Ebu Bekr poljubio Ajšu, došao je ovo, dok je ona bila bolesna, posjetio je i poljubio je. Poljubio je obraz. Jeste šta ako se prouči zaboravi, šta ako se zaboravi proučiti visvina prije uzmanja abdesta, ima li se abdest ili može se proučiti kada se sjeti. Ovo je spor među islamskim učenjacima, da li ona a, a, da li ona šart ili nije za ispravnost. Hadis je ovaj a, a, jak što se tiče vidio sam savremeni kolegi islamski da odabro to mišljenje da je šart. Ja ću vam navesti mišljenje imama Ebu Ubejda koji je rekao kaže uzimanje, alaikum uzimanje a, a, bismila prije abdesta je pomeni obavezna. Ja, kaže, ponekad, kada zaboravim bismilu, ponovim abdest, ali, kaže, nikoga ne obavezujem na to. Mišljenje koje je ovaj jako, a, a, a, jako ovaj korektno, jer hadis o kome, a, koga spominjemo na tu temu, kome se kaže, ko ne spominje Allah u ime nema abdesta, on je daif po većini učenjaka, oni koji su ga prihvatili što je ispravno mišljenje da je dobar, da ima više lanaca preostaca koji prečavaju jedni druge, a, znači neće, neće druge znači obavezivati da to kategoričko obavezno da to čine, pa čovjek ako ponovi to mi je draže, ako ponovi to mi je draže zbog mogućnosti da ovaj hadis bude njegove mogućnosti da bude znači dobar jak i naša što imamo hadijski stručaj jaki poput Ibn Hađara Skalanija poput Ibn Kethira, poput mnogi drugi Ibn Salaha i drugi ovaj koji su cijeli ovaj hadis dobrim, a neki vjerodostanim, pa je bolje čovjeku znači da čini da ponovi taj abdest, ali ne obavezujemo na to. Allahu Teala, Amin. Ako se uzme abdest u WC-u, onda čovjek ima dvije mogućnosti da iziđe iz WC-a i da kaže Bismillah i da uđe ponovo, ili da kaže u sebi Bismillah, jer kaže Bismillah znači u ime Allaha. Allah te barek dala kaže kada mene moj rob spomene u sebi, ja njega spomenem u sebi. Pa znači rob može spomenuti Allah u sebi. Allahu te ala alem, wa sallallahu ala nabira Muhammed, wa ala alebu sahabi ježma. Allah! Islamski davetski servis online Studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح اعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل Islamski davetski servis online Studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا